Apirilak hogeita zetitu gaur ostirala da eta hau berriozar eh, berrion albiste egia duzu. Eh? Berriozar irratiaren albiste emankizuna. Langabeziak euneko biak gora egin du berriozarren eta mila eunda irurogeita emezortzi laguni eh, eragiten die dagoeneko. Atzo eman ziren argitaran afarroako langabeziaren azken datuak eta martxoan zehar berriogeita emezortzi mila lagun lanik gabe zeudela jakin genuen inoizko kopururik altuenetako bat. Berriozarren gaur egun mila eunda irurogeita emezortzi lagun daude lanik gabe, otxalian baino euneko bat kakotx laro geita emeretzi gehiago. Gehiago. Asteburu honetarako kultur hitzorduak ere aipatuko ditugu segituan Nafarroako aur kantari jaialdia berrezarrera urbilduko zaigu. Martxoaren hogeita iruan asizen Nafarroako aur kantari txapelketa eta Euskal Herri mailako finala burlatan eginen dute, baina hori heldu baino lehen azken kanporak eta jokatuko da hemen berriozarren larun batean bihar izanen da hitzordua entzunaretoan 7 zazpietatik aurrera hain zuzen aur kantari jaialdien antolatzaile den Amaia Domingezekin hitz egin genuen atzo, kai Kaixo Berriozar magazinean entzun dezagun. Maia polita dago eta, bueno, maia baino e, bueno, kantak eta omen parte hartzea eta hmm. oso ugaritzua izaten ari da. Baditugu bastandik, kanta batekin, mm -hmm. motilo batik, lekarosti, zango txati, ikastolatik, elizondotik ere badatoz eta lakuntzako musika latik ere parte diak, beraz, mm -hmm. bueno, zotara mhm. amarkanta ditugu. Danza eszena zikloa berriozarrera itzuliko da igandean, Atena konpainiaren eskutik. Nafarroako gobernuak eta berriozarko udalak beste inbatu dalekin batera antolatutako ekimen horren baitan, Atena taldeak mialma enel lienzo dantza ikuskizuna eskainiko du entzunaretoan. Igandean izanen da hori, arriatxaleko Peter dietan eta sarrirek bost euroko prezioa izanen dute. Estibalitz zubietak zuzendu eta arantxa garateak ekoitzitako dantza konpainia da Atena, eta minus baliotasun psikikoak dituzten lagunek osatzen dute. Betirako gazte izateko asmoz, bere harima de abruari saltzen dion gizon baten historioa kontatzen digu, mi alma en el lienzo lanak gogoratu igandean, agriatxaleko zazpiter dietan entzunaretuan. Eta egun bat lehenago, larun batean, minus baliotasunak eta gaitzi psikikoak dituzten aurren mesederako pilota jaialdia jokatuko da berriozarko frontoian. Berriozarren sortu berri den Toto Txokoa izeneko diru irabazi asmorik gabeko erakundeak pilota jaialdi benefikoa antolatu du datorren larun baterako apirileako gaita zazpiau da bihar bertan. Saioa arriatxaleko bostetan hasiko da berriozarko pilota eskolaren parte hartzearekin. Hauek erakustaldia eginen dute lehenbizi eta aurren ostean pilotari profesionalek partida jokatuko dute. Sarrerek bost euroko prezioa izanen dute eta lehiatilan bildutako diru guztia minus baliotasunak edota gaitz psikikoak dituzten neskamutilekin terapia alternatiboak egiteko materiala erostera bideratuko da. Eta kiroldigitik ez gara mugituko, aurten barbakoetako toki berria izanen baita bertan. Berrikilanek iragarri duenaren arabera, udan gau ordutegia handitzeko asmoz, barbakoa zonalde berri bat tabernako terrazen ondoan prestatuko da. Ordutegia iluntzeko bederatzi terdietatik, eh, amaika terdietara izanen da. Eta orain e, kiroletako, honetako e, jardunaldiak, eh, jardunaldi berriak, ha ah, ez, eh, barkatu lehenago, badugu mendizaleak taldeak e, egingo duen irteera, eta horregatik, e, kirol, e, aipatzen genituen, e, kirol jardunaldi berrien berriak baino lehenago, e, burbonaz mendira, ikoko dira asteburu honetan esan behar genuen. Ala da, elduden e, igandean, apirilako gita sortzi, los amigos de la montaña mendizaleak taldeko lagunak, arabara joango dira, dira, sarria herrira eta bertatik burbonaz eh, mendiaren igoerari ekinen diote egun osoko ateraldia izanen da eta hoi bezala goizeko bederatzean, a, bederatzietan aterako dira eguzki plazatik eta orain bai kirol norgeiagokak aipatuko ditugu. futbolarekin eh, hasiko gara, berriozar futbol elkartearen eh, nor gehiagokak eh, ikusiko ditugu, gizonezkoen futbolean lehen regional mailako taldea, amaiaren kontrariko da bihar larun batarekin agriatxaldeko lauterdietan berriozarren. Eta bigarren gazteak taldekoak e, laizkairurekin arituko dira bihar larun batean, arratsaldeko bostetan lezkairun. Kadeteak A taldeak San Jorge izanen du aurkari, San Jorge taldea, sanduzelai hauzo iruindarrean, larun batean agriatxaldeko zazpiak laurden gutxitan. Taldea B, oza, B taldeak barkatu, e, Salesianos e, eukiko du aurkari, berriozarren e, izanen da e, zita goizeko amarretan bihar larun batean. Eta aurrak A taldea larun batean ere jokatuko du San Eskolaren kontra goizeko amaiketan Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Be taldea atxeden aldia du. Eta e, talde horrek e, berak atxeden aldia duenez, e, e, maiatzaren batean jokatuko du infanzonesen kontra, eguerdiko amabiak eta laurdenetan berriozaren. Música Emakumezkoen eh, futbola aipagai eh, izanen dugu orain, regional mailako emakumezkoen taldeak, Nafarroako Unibertsitatea izanen du aurkari, igandean amabiak eta laurdenetan, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, berriozaren. Futbol zortzikoek amigoren kontra, berriozaren jokatuko dute, eguerdiko amabietan. Eta zortziko futbolarekin eh, jarraituz, baina gizonezkoen kategorietan, A taldeak, ademar izanen du aurkari, larun batean, ordu, batak, ordu bat aterditan, berrioz berriozarren. B taldea itaroa guarterekin arituko da eguerdiko amabietan bihar larun batean berriozarren. Eta ze taldeak teresiano izanen du aurrez aurre larun batean goizeko bederatzi terdietan orkoienen. Aurrez aurre irabia izango duena de taldeak izango da e, berriozarren jokatuko duen partidan e, arratsaldeko sei tardietan. Hori gaur bertan ez da? Gaur bertan. Bukatzeko, futbito norgeiagokak aipatuko ditugu, futbolarekin amaitzeko esan nahi dut, e, futbito norgeiagokak ataldeak atxeden aldia izanen du asteburu honetan, Be taldeak berriozarren jokatuko du goitzen kontra bihar goizeko amaiketan partida guztiak larun batean izango dira. Eta ze taldeak Navarro Biloslada aurtuko du eguerdiko amabietan hemen berriozarren. arren. De taldeak elorri izango du aurkari mendillorrin goizeko amaiketan. Eta e taldeak irabiaren kontra jokatuko du amabietan irabia eskolan. Efe taldea iturramarekin harituko da iturraman goeguerdiko amabietan ardietan. Eta G taldea ardoiren kontra hariko da amabietan berrio H Atxe taldea ez da oso urruñan goberrio bitira, berrio plano oren kontra, goeguerdiko amabita ardietan jokatuko da. Eta I taldeak Kirol Esport kontra jokatuko du ordu batetan hemen Berriozarren. E, er, eh, J taldea jo, e, arituko da atargirekin, atarrabian, arratsaldeko lauretan. Eta eh, K taldea ziganda ikastoraren kontra jokatuko du lauretan, arratsaldeko lauretan hemen berrio Berriozarren. Eta neskak, L taldeak Ardoiren kontra jokatuko du Zizur Maiorrez, Zizur Nagusian, goizeko amaiketan. amaiketan. Saskibaloiaz eh, jardungo dugu segituan eh, eta asteburu honetarako norgeiagokak eh, aipatuz junior gizonezkoen junior taldeak Loyola Balaten kontra jokatuko du larun batean arriatsaldeko lauretan Iruñeko San Ignacio poli, kiroldegian. Gizonezko kadete taldeak izango du aurkari peralta eta hori izanen da Iruñan sandu zelain eguerdiko amabiak eta marretan. Nesken kadete taldeak oberena izanen du aurrez aurre, larun batean amarte erdietan, goizeko amarte erdietan, berri osarren. Mutileak eh, aurre, aurra taldeak eh, izango du aurkari ardoi, hemen berrio arren, goizeko bederatziak eta laurdenetan. Eta nesken preinfantil eh, taldeak San Fermin ikastolaren kontra jokatuko du amabite erdietan, iruneko larra bidek Eta neskak, baina, pre, a, san, san duzu, e, gizonezko mini e, eh, jokatuko du Genesis kontra goizeko amarretan tuteran eta minibasket eh, nesken eh, taldeak e, arena astuterako taldearen kontra ariko da, larun batean goizeko amarterdietan berrio zarrin. Sagrado Corazon berekin arituko direnak e, gizon nesken preminikoak izango dira erratxaldeko zeitardietan hemen berrio zarrin. Eta e, Benjamin Mistoko taldeak antolagoa izanen du aurrez aurren goizeko amaikak amar gutxitan e, iruñeko iribarren kiroldegian. eguraldiaz mintzatuko gara orain egunero bezala. Giroa zeharo aldatuko da, e, bukatu da, udaberria bueno, lasai, bukatu da urrengo artera. Ez era, ez era bat, ez? Era, <laughs> bai, bai, era bat datozen hiru edo lau egunetan. Eh, egunaren hasieran odeiak ugariak izango dira, baina oraindik ostarteak ikusiko ditugu oro ateri, e, utxiko dio. Goizean bertan, odeitza ondituz, e, e, joango da, egingo, edo egingo da, eta arratsalde gau partean, zaparradak botako ditu edonon. E, egunaren amaieran, elurra ere agertuko da gurean, e, mila eta eun metrotik gora elurra. Beraz, horrek esan nahi du berriozaren hotza. Eta temperatura, beraz, eh, asko jaitsiko da. Eta beroenak ama gradutik behera geldituko dira. Eta izan da guztia, gaurko ari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berrezarri ratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.